po redu shodno ovome numerisanju. A Najše radijallahu ta'ala anha kalet كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضع وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا قدائش رضي الله تعالى عنها استوي da je kazala kada bi se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kupao od dženabeta oprao bi svoje ruke Potom bi se abdestio kao što se abdesti za namaz. Potom bi se okupao. Potom bi svojim prstima prošao kroz svoju kosu. Sve dok se ne bi uvjerio da je natopljena vodom i da je došla voda do kože. Potom bi posuo vodu tri puta po svojoj glavi. Potom bi oprao ostali dio tijela. Kaže, Ajša radijallahu ta'ala anha, kupali smo se ja i poslanik sallallahu alaihi wasallame iz jedne posude grabili smo oba dvoje skupa iz te posude. U ovome hadisu vidimo da je opisan gusul poslanika sallallahu alaihi wa alaihi A ovaj hadis i, i naredni koji dolazi nakon njega govore o gusulu i o načinu gusula. Pa budući da smo počeli sa ovim hadisom, da ne bi prekinuli gusul upola, morat ćemo se strpiti pa da saslušamo oba dva hadisa. Znači, treba će malo više samo sabora. A hadisu nisu dugi, inša Allah. U ovom je hadisu Aisha radijallahu ta'ala govori o gusulu. Mi obično govorimo o ravi, o prenosovicu hadisa, govorimo nešto kratko o njegovoj biografiji. A mi smo govorili o Aisha radijallahu ta'ala u poglavlju pahareta govorili smo o njenim vrlinama, a najveća vrlina njena jeste da je majka vjernika. To je dovoljna noj vrlina, nakon te ne treba joj, ne treba joj druga. Mi imamo dvije vrste gusula. Dvije vrste gusula. Imamo gusul koji je dovoljan čovjeku i smatra će se da je čist nakon toga, da ima abdest, i gusul koji je po sunnetu ili potpuni ili potpuni gusul. Što se tiče gusula koji je dovoljan, to je gusul da čovjek ispere usta i nos i da cijelo tijelo, znači, polije sa vodom. Da dođe na svako mjesto i na svaki dio njegovog tijela da dođe voda. To je gusul koji je dovoljan. To je gusul koji je dovoljan. A gusul koji se smatra sunnetom je gusul da se čovjek abdesti kao što je to činio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa alihi wasallame. Znači kako nam je opisano ome i kako je to došlo u narednom, u narednom hadisu. Ovdje je došlo Kjane Rasulullahi sallallahu alaihi wasallame i qtasala. Allahov poslanik sallallahu alaihi kada bi se kupao. Kjane Rasulullahi sallallahu alaihi wasallame i qtasala. Allahov bi poslanik kada bi se kupao činio bi. Pa je ova rečenica došla u vremenu e, i, i na način koji ukazuje da je tako činio stalno, da ima običaj tako da čini. Kao što je došlo u hadisu kada se kaže Kjane Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nasi bil hajr. Bio je poslanik sallallahu alaihi wasallam najplemenitiji čovjek u činjenju dobra. Bio je. Bio je znači kontinuitet, stalno je tako činio. Pa i ovdje kaže kada bi tako bi činio. I u arapskom kada dođu, kažu, u arapskom jeziku kada dođe ovakav izraz, kažu učenjaci islamske jurisprudencije da, znači, ukazuje na kontinuitet. Da je to Allahov poslanik tako činio i običavao tako činiti da je to bila praksa. No međutim, ovo ne vrijedi uvijek. Ne vrijedi uvijek. Na primjer, hadis džabira, koga bilježi ima muslim, svome sahiju o hađu. Dugi hadis. Hadis koji najpreciznije objašnjava hađ poslanika sallallahu Kaže, tako bi, tako bi činio, tako bi, na isti način objašnjava. Znači li to kontinuitet? Molim? Ha? Ne znači. Zašto? Zato što je jedan put obavio hađ. Pa ne može biti to da je znači činio to stalno, nego to je činio u toj prilici. Ali je došao na takav način. Znači, ne odnosi se na svaku priliku, nego kada se zna poznano da je Allahov poslanik neko djelo običavao češće činiti ili ga ponavljao, ga znači radio, onda se može znači odnositi da je tada za kontinuitet Allahu Teala alam. U ome hadisu imamo nekoliko koristi. Prvo, kauluha gasele jedeihi, riječ je Ajše radijallahu ta'ala pa je oprao svoje ruke. To znači prije nego što ih je stavio u posudu. Oprao je svoje ruke prije nego što ih je stavio, prije nego što ih je stavio u posudu. I nema razilaženja među islamskim učenjacima da je čovjeku a, lijepo ili da mu je legitimno da opere ruke prije nego što ih stavi u posudu, ali se spor vodi je li to obavezno ili je, ili je to samo sunnet. A mi smo o tome pitanju u poglavlju Tahareta opširno govorili. Potom kaže Potom bi se abdestio kao što se abdesti za namaz u ome dijelu je dokaz, znači da je čovjeku lijepo da se abdesti prije gusula. Prije gusula. Islamski učenjaci kažu da je to sunnet osim Ebu Seura. Ebu Seur to smatra vađibom. No međutim, to je mišljenje slabo, nema ništa što ukazuje da je uzimanje abdesta prije, prije gusula vađib. Jer je to došlo kao postupak poslanika a postupak ne može ukazati na vuđub. U svakom slučaju o ovome pitanju ćemo možda malo opširnije govoriti u tamo onome trećem hadisu. Ako budemo imali vremena, da znači još jedno predavanje održimo, onda ćemo govoriti o ovome pitanju kada nešto biva vađi naredba ili, ili postupak. Potom je prošao svojim prstima kroz kosu. To je znači da čovjek prođe prstima i da natopi korijen kose, tako da voda da omogući dolazak vode na svaki dio tijela. No međutim, da li je prošao samo vlažnim rukama ili je donio vode pa je potom posuo po glavi i prošao svojim prstima? Nije pojašeno to o hadisu, pa ne znamo znači kako hoći toga. Šta ćemo onda raditi? Ko će nam kazati? Znači vlažim, to je jedno mišljenje. Ako ne možemo iz ovoga hadisa zaključiti šta je, kako je u poslaniku radio, šta ćemo raditi mi? Tražit ćemo druge puteve ovoga hadisa druge puteve istog hadisa ili druge hadise da nije slučajno u njima objašnjeno. Jer ponekad hadis dođe općenit i taj detalj nije ravija spomenuo, nije ga prenio iz ovoga ili onoga razloga. Pa mi moramo se vratiti na sunet da skupimo puteve hadisa i da vidimo da li ima jedna verzija koja pojašnjava drugu. To je tako u slučaju sa Kur'anom. je Allah te barak utala na jednom mjestu spomene neku priču ukratko i onda nakon toga na drugom mjestu o njoj priča dugo i dugo. Pa nam znači pojasni nekad općenito, nekad opširno, skraćeno i tako da je sve shodno, sve shodno potrebi. Imamo predaju kod imama muslima u njegovom sahihu da se kaže thumme ma'e fe yudhilu asabijahu fi usul šar. Potom bi uzeo vode u svoju ruku i onda sa svojim rukama prošao kroz kosu da bi natopio korijen kose voda. Znači donio je vode u ruci. Znači druga predaja nam je pojasna značenje prve prošao bi. Kako bi prošao prstima kroz kosu? Tako što bi donio, znači, vode i onda je, jeli, posuo je po glavi i tako onda, znači, prošao kroz svoju kosu. Prolaženje prstima kroz kosu vuče za sobom nekoliko koristi. Prva je korist da se natopi korijen kose. To je prva korist. Druga je korist da dođe voda na svaki dio tijela. Što je teško doći samo posipanjem vode. Koliko bi vode trebalo da čovjek na takav način da dođe do svakog znači dijela tijela. I treća korist je, kažu islamski učenjaci, privikavanje čovjeka na promjenu temperature. Jer kada bi čovjek od jedan put posuo vruću ili hladnu vodu po glavi, ali zna šta se može desiti. Svega ispod čega se dešava. Jeste li čuli kada da čovjek iziđe iz auta gdje radi klima uređa jako i vani velike temperature i odma dok iziđe odma padne na licu mjesta bude gotovo. Znači to je, eto, znači to je promjena nagle temperature. Kažu ovo prolaženje vode rukama, prstima kroz kosu je zbog iz tog razloga da čovjek natopi kosu i privikne glavu na tu temperaturu i onda nakon toga Allahov poslanik sam je tri puta posipao vodu po svojoj, po svojoj glavi. Sve dok ne bi se znači ubijedio da je natopio kosu vodom. U ovome hadisu isto tako dokaz da je lijepo čovjeku da kada se kupa da to čini tri puta. Vidimo kako je to poslanik sallallahu alaihi sallam činio. Isto tako u ovome hadisu je dokaz da je dozvoljeno mužu i ženi da se kupaju iz jedne posude. Znači da ima jedna posuda iz koje grabe jedno i drugo i tako se kupaju. I kaže imam Neui i Al-Qadi i Jaob da je to dozvoljeno po konsensusu islamskih učenjaka, znači da se supružnici skupa kupaju. Isto tako dozvoljeno je ženi da se kupa sa vodom koja ostane iza muškarca bez razilaženja među islamskim učenjacima. Znači muškarac se okupa, pa nakon toga što ostane da se žena okupa, nema smetnje. A Džumhur Uleme smatra Šafije i Malikije i Imam Ahmed da je dozvoljeno isto tako čovjeku da se kupa od onoga što ostane od žene. Navodi se od Saida, Ibn Musejiba i Hasana da su to prezirali i imama Ahmeda no međutim ispravno je da je to dozvoljeno. Kaže Ajša, kupali smo se ja i poslanik sallallahu alaihi wa alihi Kažu neki učenjaci, u ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno čovjeku da gleda u stidno mjesto svoje žene. Kaže, dok je, dok je Aisha rekla, kupali smo se ja i poslanik sallallahu alaihi selleme, znači, kaže, kupali su se, ovaj nagi bez odjeće, pa je dozvoljeno čovjeku da znači gleda u stidno mjesto svoje žene. I svi hadisi koji ukazuju da je zabranjeno čovjeku da gleda u stidno mjesto svoje žene, da to izaziva slepilo i slične stvari, sve sto hadisi lažni, baif, maudu' hadisi koji nemaju nikakve vrijednosti kod hadijskih kod hadijskih stručnjaka. Znači to su hadisi koji su slabi i na te hadise se ne treba znači nikako vraćati. A, osnova je znači da između muškaraca i žena nema avreta, je tako? I najzad na kraju hadis poslanika s.a.v. kome kaže čuvaj svoj avret osim od svoje žene i osim od koga? Od robinja. Od robinja. Ako ih ima. To je hadis, znači Ajše radijallahu ta'ala u kome se govori o gusulu. Nakon toga dolazi hadis Mejmune, vidimo da žene poslanika s.a.v. govore, znači I vidjet ćemo naredni hadis koji dolazi opet da je tu bila Umu Seleme. A, znači hadis su vezani za, za intimu, pa žene poslanika sa osam su bile najučenije u toj oblasti. An Mejmunete binti al-Harith زوج النبي صلى الله عليه وسلم وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للجنابة فأكفى بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده كاجة ميمونة radijallahu ta'ala anha u ome hadisu donijela sam poslaniku sallallahu alaihi vseleme vodu da se okupa od ženabeta pa je posuo svojom desnicom po lijevici dva ili tri puta potom je oprao svoje stidno mjesto potom je obrisao svoju ruku od zemlju ili zid dva ili tri puta potom je izaprao usta i nos Potom je oprao svoje lice i svoje podlaktice. Potom je posuo vode po svojoj glavi ili potrao po svojoj glavi. Potom je oprao svoje tijelo, potom se je malo pomirio i oprao svoja stopala. Kaže pa sam mu došla sa jednim platnom da se obriše, pa nije htio, već je onako otresao vodu sa svojim rukama. Ovo je znači hadis koga prenosi Mejmuna bintul Haris. Nju je poslanik sallallahu alejhi oženio šeste godine, kaže se sedme. Prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme 46 hadisa. Kažemo odlika je dovoljna to što je majka vjernika, ne treba joj druga odlika. Oko njene godine smrti postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Najpoznatije mišljenje da je to bilo 51. hidžetske godine. Došlo u vjerodostojnoj predaji da je umrla prije Ajše radijallahu ta'ala anha. Kaže se da je dženazu klanjao Ibnu Abbas, a da su je u mezar spustali Jezid ibn El asam i Abdullah ibn Shaddad. To su bili njeni Amidžići, da su je spustali u mezar. Kaže Muhammed ibn Amr da je ona posljednja koja je umrla u žena poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kada je umrla imala je 81 godinu po najjačem mišljenju. Neki tvrde da je Umu selene zadnja koja je umrla od poslanika i sallallahu alaihi wasallam žena. Iz ovoga hadisa možemo zaključiti da je sunnet i da je lijepo kada čovjek hoće da se gusuli da počne pranjem svoga stidnog mjesta. Opere svoje stidno mjesto i tako se ne mora vraćati na stidno mjesto. Nakon što ga je oprao jedan put, ne mora ga znači ponovo više prati. Ovo pranje stidnog mjesta prije kupanja može biti zbog dvije stvari. Ili jedne od dvije stvari. A to je da opere svoje stidno mjesto zbog neđaseta koje je došlo stidno mjesto ili zbog drugih neprijatnosti koje su došle, ali se ne smatraju neđasitima, kao što je sperma kod onih učinjaka koji kažu da je sperma čista, o čemu ćemo isto naknadno, nakon ovih hadisa, kada nam dođe to, govorit ćemo znači, o tome pitanju podrobnije. Potom je udario svojom rukom od zemlju. Tako se kaže u arapskom udario, misli se obrisao. Obrisao svoje ruke od zemlju. Ovo brisanje ruke od zemlju je bilo da odstrani eventualne nečistoće koja je ostala na ruci. I to ukazuje koliko je poslanik sallallahu sallam posvećivao pažnje čistoći. Pa se znači pa je svoju ruku brisao od zemlju dva ili tri puta. A ovo brisanje ruke od zemlje je bilo nakon čega? Nakon pranja čega? Nakon pranja stidnih mjesta. Znači da ukloni eventualno svoju neprijatnost koja je ostala znači na ruci. Stoga neki islamski učenjaci kažu iz ovoga hadisa se zaključuje da je čovjeku lijepo da nakon što čisti nakon prirodne potrebe da je lijepo da opere e, svoju ruku nečim od sredstava za pranje. I to je, i to je imam El-Hafaf od stari šafijskih učenjaka spomenuo u svome djelu El-Hisal i ubrojao to u sunnete, u sunnete čišćenja nakon nužde. Znači da čovjek opere svoju ruku i da ukloni znači sve, sve neprijatnosti koje su ostale na ruci. Potom je izaprao svoja usta i svoj nos. Nakon čega? Nakon što je oprao ruku. Nakon što je oprao ruku. Nema razilaženja među islamskim učenjacima da je legitimno da čovjek svoj nos i u usta pri abdestu. Kad kažemo legitimno, mislimo da je to sunne da se čini, da je lijepo da se čini. Ali postoji spor da li je vađib ili nije vađib. Jer ono što je legitimno može biti sunet, može biti vađib. Da li je vađib ili nije vađib? Allah zna najbolje da je pranje i zapiranje usta i nosa vađib, da je obavezno. Zato što je nos, zato što se nos i usta tretiraju poljašnjim, ne unutrašnjim dijelom tijela. Pazite, čovjeku je obaveza da pere vanjski dio tijela, ne unutrašnji. Usta i nos računaju se poljašnjim, ne unutrašnjim dijelom tijela. Oni koji kažu da nije to legitimno činiti, odnosno da nije vađiv, oni kažu zato što je to unutrašnji dio tijela, nije vanjski. Međutim, mi kažemo to je vanjski dokaz, e, ovaj vanjski dio tijela i za to postoje dokazi. Na primjer, kada bi čovjek bio postač i usuo sebi vode u usta i potom je istuno, Je li prekinuo post? Je li onda spolješnji ili unutrašnji? Spolješnji. Kada bi mu bilo nečistoće u nosu ili u ustima slučajno, pa htio namaz, bi li morao to oprati? Bi bi morao ako ima nečistoće. Jer ono što se nalazi u čovjekom nosi u ustima, pljuvačka i slina i tako dalje, to nisu nečisti. Kada bi čovjek kazao, vallahi neću jeste i te hrane. Zakune se, vallahi neću. I uzeo hrane te i stavio u usta i potom Jer Je li prekršio zakletvu? Nije. Znači, to nam sve ukazuje da je da su usta i nos šta? Poljašnji ne, unutrašnji dijelovi tijela i prema tome treba ih, treba ih prati prije početka gusula. Neka niko ne pita za oči. A što oči nisu, isto tako spoljašnji, što su unutrašnji. Kažemo zato što oko toga se ne vodi spor Ibnu Kudame, pa kaže Ibnu Kudame, i brojni drugi navode da je jedino Ibnu Omar pravo oči pri abdestu. Da je on držao svoje kapke prstom jednim unutra pravo oči. Zbog ovaj iz silne žestine i slijedjenja suneta poslanika sa Naravno, to nije bio tako sunet, ali on je htio da opere sve svoje znači, lice i sve što je vezano za lice. Tako da, većina uleme, znači izrazita većina nakon toga, to smatra nelegitimnim i smatraju čak neki ovdje konsensus uleme da to ne treba činiti, osim znači, što spomenuli postupak Ibn Omara koga bilježi ima Malik u svojoj, u svojoj muveti. I druga stvar, to je za čovjeka šteta šteti, jer kad bi tako radio, sigurno bi brzo oslijepio i navodi se znači od Ibn Omara se navodi da je zbog toga oslijepio. Neki islamski učenjaci ovim hadisom dokazuju, sad dobro slušajte, bit će pitanje za vas. Neki islamski učenjaci ovim hadisom dokazuju da čovjek nakon što opere ruke, nakon što opere ruke pri kupanju od dženaveta, oprao je ruke svoje i nakon toga učini obavi, na primjer, malu nuždu. I hoće ponovo da krene dalje, znači da pere stidno mjesto, da abdesti se i tako dalje, da ne mora više prati ruke ponovo iz početka. Ponovit ću. Islamski učenjaci iz ovoga hadisa zaključuju da čovjek koji kada opere ruke, hoće da se kupa od ženabeta, opere ruke, potom učini nešto što mu kvari abdest. Treba sad početi iz početka. Kažu, ne mora ponovo prati ruke. Zašto? To je stvar koja kvari, kvari abdest. Allahov poslanik je znači oprao ruke, pa je oprao šta stidno mjesto. Znači, kod uleme, a to je ovaj stav velikog dijela uleme, koja kaže da kvari abdest, to je kod te uleme koja kaže da kvari, ima drugo mišljenje da, da ne kvari to abdest. Oni kažu, on je nakon pranja, sallallahu nakon pranja ruku oprao stidno mjesto. A doti taj stidnog mjesta šta? Kvari abdest. Ali nije se ponovo vratio da pere ruke. Nego je otišao šta? Na, na abdest. Je tako? Prvo znači pere ruke, pa do mjesta, pa abdesti, pa nakon toga ide dalje sa gusulom. Znači, ovaj istimbat jer ovaj zaključak su izveli iz postupka poslanika, salallahu alaihi wasallam. Potom se je malo pomjerio i oprao svoje noge. To je na kraju kupanja. Kod gusula, vi ste vidjeli ovdje da Allahov poslanik nije oprao šta? Stopala tako, Nego se kaže, potrao po glavi, potom je polio vodu po svome tijelu, zatim bi se pomjerio i oprao svoja stop topala. Ovo je mišljenje dijela učenjaka u dijelu El Mebsud, i to je jedno od najvećih dijela han, eh, fika, stoji, kaže se, ako je mjesto gdje čovjek klanje, ako je mjesto gdje čovjek se kupa čisto, nema nečistoće, kao što danas ljudi kupuju banjama i tako dalje, Kažu tu će oprati, prije toga će oprati stopala. A ako je mjesto gdje se kupa nečisto, tada će ostaviti pranje stopala na kraju, znači kupanja. Kako to zaključuje iz hadisa? Pomjerio se. Jako bitna stvar. Thumbeta neha, Potom se pomjerio. Zašto se Allahov poslanik sa svem pomjerio s tog mjesta na kome se kupao? Pa oprao stopala. Znači da je tome mjestu bilo šta? Znači što će bilo? Ili da kažemo bilo blata zemlje pa se pomiješalo, pa se napravilo blato pa čovjek kada u blatu da opere jedan put noge pa ponovo stane u to blato pa drugi put pere, to je i prosipanje vode i znači dupli poslovi, dupli troškovi. Pa je poslanik sa osadem pomjerio se da opere svoje stopala. Pa znači to zaključuju iz pomjeranja poslanika sa osadem sa toga mjesta. Potom sam mu, kaže, donijela jedno platno ili pešker da se obriše pa nije htio, pa nije htio poslanik sa osram da se obriše. Što se tiče brisanja nakon gusula i abdesta, o tome ima nekoliko mišljenja među islamskim učenjacima. Prvo je da je mekruh da se to čini pri abdestu i pri gusulu. I to je mišljenje Ibnu Omara, Ibnu Ebilejle. Drugo je mišljenje da nema smetnje da se to čini i pri gusulu i pri abdestu. I to je mišljenje Enesa Ibnu Malika je i mama Malika. I treće je mišljenje da je mekruh pri abdestu, a da nije mekruh pri gusulu. I to je mišljenje Ibn Abbasa, imama Kurtubija i nekih šafijskih pravnika. U predajama se navodi od Ebu Bekra i Muaza ibn Džebela i Ajše i Enesa i Salman al-Farisije i drugi da je poslanik sa osanem posušivao neke dijelove tijela nakon abdesta. Da je posušivao neke dijelove tijela nakon abdesta. No međutim, hadijski učenjaci se spore oko vjerodostojnosti ovih predaja. Pa kažu, kaže imam Tirmizi i Neo Ibn Kajim, da nisu ove predaje vjerodostojne. A u jednoj predaji koja je ništavna stoji, da je poslanik s.a.v. rekao, ko abdesti i potom se presuši, lijepo je postupio, ali je bolje ne presušivati tijelo. Ali je predaja slaba, nije vjerodostojna. Pazite, kažemo ništavna, znači predaja je slaba i ne vrijedi. Neki islamski učenjaci su ili prezirali posušivanje tijela ili smatrali da je preče to ostaviti. Između njih, ovo mišljenje zastupaju, Džabir, Ibn Abbas, Sapa Sa'id, Ibn Džubeir, Ibn Bilejla, Ibrahim, Mujahid, Ibn Musejib, Ebul Alije, Zuhri i drugi. I ovo je stav učenjaka šafijske pravne škole. Imamo drugu skupinu koji kažu da to može se činiti, da ne smeta, i to je većina pravnika, njega zastupaju, Enes ibn Malik, Bešir ibn, ibn Osman ibn Affan, Hasan al-Basri ibn Sirin, Alkame, Dahak, al esvod Mejmun ibn Mehran, Mesruq, Sufjan al-Thauri, Ishaq ibn munzir i ovo je stav učenjaka Hanetijske, Malikijske i Hambelijske pravne škole. Znači većina učenjaka smatra da je legitimno čovjeku da posluši dijelove tijela nakon, nakon abdesta, a nema razlike između abdesta i, i ovoga i gusula, jeste Allahov poslanik sa odbio, no međutim to odbijanje ne znači da je mekru i da je pokuđeno, možda Allahov poslanik to odbio iz određenog razloga, između ostalog razloga koga navode ovi učenjaci koji kažu da je pokuđeno ili da nije legitimno, kažu, došlo je u hadisu da čovjek kada se abdesti, da svaka kap koja pade, da sa njom kap, padaju grijesi. A čovjek kada posluši, jel kapa? Ne kapa. Pa onda nema, znači ne odlaze, kažu grijesi tako. No međutim, ne mora znaš tako samo kapa da odlaze grijesi jer, jer uzimanjem samog abdesta znači cilj je znači tu uzimanje abdesta i time se htjelo znači ukazati na uzimanje, na uzimanje abdesta. Ovdje još možemo dodati da žena kada uplete svoje pletenice pa se kupa nakon dženabeta, govorimo o kupanju nakon dženabeta, ne mora raspletati svoje pletenice, Dovoljno je da natopi svojim prstima, da prođe znači kroz kosu i da natopi korijen kose i da nakon toga pospe vodu po pletenicama dok ne bude uvjerena da je voda došla znači u pletenice. Ne mora znači raspletati, ne mora raspletati svoju kosu. Isto tako u ome hadisu nije spomenuto tahlilu lihije, prolaženje prstima kroz bradu. Nije spomenuto, no međutim islamski učenjaci kažu da je to neminovno, da je to vađib i da se to mora da bi došla voda na svako mjesto. I ovo mišljenje zastupa je Hasan ibn Saneh, Ebu seur El Vahirije, učenjaci Zahijske pravne škole i Abdul Hakem od Malikijskih pravnika. Znači, čovjek treba isto tako svoju bradu da protrlja i prstima da prođe kroz bradu da dođe voda znači do korijena, do korijena znači brade i na, svako, na svaki dio znači tijela. Iz ovoga hadisa islamski učenjaci zaključuju da žena treba služiti svoga muža. Kako? Kaže, donijela sam vodu poslaniku salallahu alaihi wasallame. Je li donijela sam vodu? I sigurno da, da muslimani nisu danas ovaj sa te strane uskratili prava svojim ženama. Jer on sa kilometar viče kahva. Znači, ženi je legitimno da služi svoga muža. Legitimno je da služi svoga muža i da radi u kući svoga muža. I to je mišljenje velikog dijela učenjaka i predaje ukazuju na ovu činjenicu. Potom će čovjek posuti vodu po svome desnom e, dijelu tijela, prvo desnom stranu pere, potom lijevu i nakon toga smo kazali stopala sa perja koji nije prethodno oprao i nakon toga je gusul završen. Nakon toga je gusul završen i stvari znači koje su vezane općenito za gusul time bile završene. Allahu Teala alam, alam, sallallahu ala Muhammed, وعلى آله أجمعين جزاكم الله خير Ovo su bila dva hadisa, znači hadis Ajše i hadis imune, Sa nama je nakon toga hadis Abdullaha Omara, kome ćemo inša Allah govoriti drugom prilikom. Kada vidjet ćemo, obavijestit ćemo se inša Allah postoji mogućnost sutra na ako budemo imali dovoljno vremena. Ko ima neko pitanja vezani za hadis, pojdu. الختام عند الديان مجد في دار الرضوان هو الإسلام هو الإسلام توحيد للرحمن بالبرهان للشيطان بالبرهان توحيد للرحمن بالبرهان للشيطان بالبرهان وتحرير للإنسان وتحرير للإنسان بالبرهان بالبرهان مرفوع مقهور فيه العدوان مرفوع فيه الإحسان مقهور فيه العدوان فيه العدل والميزان فيه الرحمة والغفران هو الإسلام هو الإسلام Misliš, kojom rukom kada čovjek dodirne da, s- na bilo koju ruku? Kod učenjaka koji kažu da se kvari. Znači, kod učenjaka koji kažu da to kvari, oni, znači, ha- hanefijski pravnici to ne vide da to kvari abdest, jer imaju hadisi koji su kontradiktorni po e, prividno, pa se u jednom kaže to je samo dio od tebe, u drugom se kaže promijeni abdest, ali hadijski slučajnici kad su govorili o ovom drugom hadisu, to je dio od tebe, mnogi su mu prigovorili. Pa stoga preče čovjeku, preče čovjeku da ipak promijeni abdest ako dotakne stidno mjesto, jer a, postoji znači mogućnost, a ova je stvar koja je jako bitna, od vitalne važnosti, tako da je čovjek preče da promijeni abdest. Ako ne promijeni, nećemo kazati da je, da je njegov abdest pokvaren, možda dok se ne ispostavi zaista snaga argumenata jedne i druge strane. Yes. Čak i nenamjerno kad bi dotakao bilo kako, znači po tome mišljenju, to kvari abdest. Mislim, gola ruka, kada, znači, kada čovjek preko, znači onda čovjek preko pantalona, preko nečega, preko veša, kada dotakao, moram, ne, ne, nije tako. Znači, kada dođe, koža na kožu. Reci, a Ovaj, e, abdest, ono, on svakako prolazi. Znači, on svakako upad. Znači, svaki dio tijela nakon toga opere, cijeli dijelove tijela. Tako da svakako... Samo gledanje u spolni organ svoj ili žene i slično ne kvari abdest, jest U tome slučaju kod uleme koja kaže da kvari, čak, čak dodirivanje djeteta. Dijete kad bi čak pral, kaže to obuhvata i dijete, jer kaže u hadise nije spomenulo odvajanje. Pa bi znači to je mišljenje, to bi se s te strane bilo žestoko i jako. Pljuvačka psa, kremakom Allah, je nečista. I ako pljuvačka psa dotakne čovjeka, to mora oprati. Mora to prati, nema druge. Ne mora zemljom, to je tada je bilo zemlja bio vid i pjesak čišćenja, danas to može oprati ovaj a, a, znači možete oprati sa bilo čime drugim i tako dalje. Kao što pranjem danas u mašinama prolazi nekoliko pranja i tako dalje i zapiranja, prepiranja i spiranja. Uglavnom ovaj to je e, oprano i to nakon toga bilo čisto. A ako dotakne sa drugim dijelom tijela, onda je ispravno da to nije nečisto. Jer došlo je kada pas nešto naloči. Znači kada nešto naloči, onda se to, onda se to vrijedi taj propis znači tog pranja. A ovako drugačije ispravno je da koža sa ili, ili njegova dlaka nije nečista. Nema za to argumenta. Jesi. Ako bi pas očešao na putu i tako dalje, nema, znači ne mora čovjek nakon toga prati taj dio ono prvo kupanje što je sa šamponom, što nisi abdestio, pa se šamponom, na šamponu pa onda sapro. Znači ono prvo kupanje nema, nema nekog efekta nema drugog kupanja efekta, jer to je samo polijevanje, ovo samo polijevanje vode po sebi neće saprati čovjeka. sada znači, na to je sunnet čovjeku da uzme, znači, opere ruke, opere jedno mjesto, uzme abdest i nakon toga operi se šamponom dva, tri puta ako imaš potrebe, ako ima čovjek nakon napornog rada i tako dalje, opere se više puta ne smeta, sapereš se i završeno. Ne moraš ti znači ograničiti, jer kaže se poslani, nakon toga bi tri puta sapro znači svoje tijelo. Što im je dokaz, što kažu da alkohol... Pa znaš kako? Oni kažu alkohol nije nečist zato što nema jasnog argumenta. Kažu, nema jasnog argumenta. Ovi kažu, Allah Jošanu kaže, Ja ejuha, ladine amenu, innama l'hamru, wal mejsiru, wal ansabu, wal ezlamu, ribsum min ameli šeitani, pečtenibuhu, nekum tuflihun. O vjernici, Uistinu je vino i kocka i strelice za gatanje i kumiri. To je nečist to je nečist šeitanska rabota. Klonite se toga. Kažu, vidite da je nečist. Allah neće nazvat nečisti od nešto što je nečist. Ovi drugim odgovaraju, ovi drugim odgovaraju, kažu, jeste, ali Allah ono kaže ovdje da su kumiri nečisti. Znači, ako kipa dotakneš ruku, moraš ruku prati, jel? Pa im odgovaraju. U svakom slučaju, ovaj, da li je, znači, Ibn Semin je napravio jedan, jednu, jednu družu analizu tog pitanja i odabro mišljenje da alkohol nije nečist. Ali kažemo čovjek, budući da su imami četiri pravne škole uzeli nešto za argument ili, ili drže se nečega, onda možda je čovjek preče da se drži toga. Dobro je Ja kad sam jučer pričao o tome, ja sam sjetio toga. Sjetio sam, proletlo mi je onako čovjek koji radi, znači u, u kao mesar, ono našto koji radi na klanju. Znači čisto na klanju. Koji vi tamo radi frižideri, nešto već možda sigurno manje toga dolazi do njega, a čovjek koji radi na, na klanju, on je zaista ovaj u musibetu teško. I jako teško, znači može, ja ne znam kako će klanjati, ali znamo da mora klanjati. Ako nije imao druge odjeće, bio je dužan da učini šta može, da sapere koliko može, da ostane ono šta može, a mimo toga ga Allah ne duži izmet od tih životinja koji se jede meso, izmet njegov nije nečist. To je... Ha? Nije, nije. To, nije, to nije nečisto. To su stvari koje su od, od mesa, znači od koje se jedu, od e, životinja koje se jedu, kulu lahm, i to je taj izmet, to je Allahova milost, da, da taj izmet nije nečist. U hadisu koga bilježi ima muslim u svome sahihu, pitan je poslanik s.a.v. o alkoholu kao lijek, u ga je pitalo alkohol kao lijek, pa kaže innehu da olej se bideva. Kaže alkohol je bolestan i lijek. Znači alkohol je bolestan i lijek. Međutim, islamski učenjaci kada govore o alkoholu i da se alkohol koristi u svrhe liječenja, navode tu dva, dva uvjeta. Kažu, dozvoljeno je liječiti sa alkoholom uz dva uvjeta. Prvi uvjet je da si siguran da će pomoći. Znači nije eksperimentisanje, Možda hoće, možda neće da vidimo. Nego znaš da je neko to radio prije, probao i slično. Ili preteže mišljenje kod tebe, ono, 80-90% da je to pomoći. To je jedan uslov i drugi je uslov da nema zamjene. Nema drugog lijeka koji može pomoći kao alkohol. Znači, alkohol je tu jedini. E onda kažu, tada može čovjek liješiti ovaj alkoholom. Oni koji dozvoljavaju, protivno kažu ne može. Bismillah, alhamdulillah. Što se tiče, znači, ovaj u principu između ova dva pitanja nema, nikakve, nema nikakvog razilaž, nema nikakve razlike. Jer kako god čovjek, zbog čega je zabranjena da voziš alkohol? Zato što ti nekome dostavljaš alkohol i zato što će taj neko alkohol piti i konzumirati ga, a to je haram. I ti si surađivao sa njim na čemu? Na haramu, na nepokornosti i griješenju. Allah što mu kaže وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ I vi surađivajte na dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte na griješenju i neprijateljstvu. Čovjek koji vozi alkohol, na čemu je surađivo? Na dobročinstvu i bogobojaznosti ili na griješenju i neprijateljstvu? Halal. Znači, surađivo je na griješenju i neprijateljstvu. Isto tako, kada čovjek preveze nekome krmetinu, da on jede to, ili meso koje nije zaklano halalom ili slično tome, on je surađivo na čemu? Isto tako nagriješio neprijateljstvo. Kada čovjek nekome uzme, prevozi mu pivske boce da ih onaj tamo puni. Surađiva na čemu? Isto je. Znači, ovo što je spomenuto u hadisu je tako spomenuto zato što obuhvaćeno je alkohol, da ne bi čovjek mislio samo alkohol zabranjen pitanje, ima i druge skupine. Ali mi imamo opće argumente šerijatske koji ukazuju da sve što vodi, u imamo u pravilo, sve bez čega se ne može upotpuniti haram, to je haram. I sve što vodi ka haramu, to je haram. Ti, ti vodiš, da ne vodi to da ti dovedeš čovjeku i da mu kažeš evo ti krmetina pa jedi. To vodi ka haramu. Tako znači da u principu nema nikakve razlike između ta dva pitanja, samo što je po pitanju alkohola došao poseban argument koji ukazuje na alkohol. A po pitanju ovoga nije došao, ali imamo opće argumente. Onda kakvo je značenje surađivajte na dobročinstvu i bogobojaznati, a nemojte ne prepreziti. Kad bismo kazali, jel dozvoljeno tebi došao čovjek, ti imaš oružje u ratu, na primjer i kaže tebi ja bi pišto da tebe kupio i ti znaš da će otići ubiti čovjeka. Jer ti dozvoljeno da mu ga prodaš? Jasno ko dan. Zašto? Zato što će on tim tvojim postupkom, taj tvoj postupak iskoristiti haram. Ovdje kad mu doreneš krmetinu, on će taj tvoj postupak što ti iskoristiti iskoristio haram pa će pojesti. Nema veze. To nema veze. Tebi je, njemu je, on bi trebao biti musliman i on bi trebao slediti Kur'an i sunnet, jer nakon poslanika osaname, kako došlo od Isu Ebu Hurere, koga bilježima muslimu svome sahihu, kaže Allahov poslanik, neće za mene čuti nijedan židov, nijedan kršćan, a da ne povjeri u mene, a da neće ući u vatru Pa znači on je zadužen s otim čim je zadužen i ti i ja. To što on neće da vjeruje, to je druga stvar, ali ja neću, znači pomoći ga u griješenju neprijateljstva.